بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خوب درس ديوم از كتاب حديث های اخلاق از عبد الرزاق خوب مؤلف مقاد یکی از حديث های دیگر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله رواهما الترمذي خب حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن هر یکی از کاملترین مؤمن ها من یعنی بعضی یکی از کاملترین مؤمنها از روی ایمان احسنهم خلقا بهترین اونها هست زیباترین اونها هست از روی اخلاق و الطفهم به اهله و مهربانترین اونها الطف لطیف مهربانی دلسوز الطفهم به تری اونها هست به اهل آیلش به خانوادش خب در شرح میگد قال الحلیمی دل على ان حسن الخلق ایمان و عدمه نقصان ایمان حلیمی میگفت علامه حلیمی میگد که این حدیث دلالت میکنه که اخلاق خوب داشتن ایمانداری هست و اخلاق خوب نداشتن کم ایمانیه به خاطر همین اخلاق ایمان با اخلاق خوب دلالت به کمال ایمان میکنه ایمان کم به اخلاق دلالت به ضعیفی ایمانش میکنه بنابر میتونه که انسان مؤمن باشه و به اخلاق باشه فقط ایمانش ضعیف است برای مؤلف دوامش میگد و ان المؤمنین یتفاوتون فی ایمانهم مؤمن ها فرق میکنن در ایمانشان فبعضهم اکمل ایمانا من بعض بعضی مؤمنها ها هست که ایمانشان کاملتر از بعضش است ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لكون أكمله إيمانا بخاطر حميل میگه ومن ثم ازين جهاد ازين جهاد این المصطفى حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بهترين مردم از روی اخلاق بود برای چی به خاطر بهترین مردم بود از روی ایمان وقتی که ایمان پیامبر صلی الله علیه وسلم خوب کی بود به خاطر همین اخلاق ایشان بهترین اخلاق بودند به در دوام حدیث میگه و خياركم لنسائهم یعنی بهترین شما بهترین شما هست در معامله با زنشان یعنی هر کی با معامله با همسری خود خوب داشته باشه معلوم شده که این بهترین انسان است آدم خوب کدام آدم میگن آدمی که با اهل بیتش خوب باشه در تربیت مؤلف میگد که ای ما يعاملهن بالصبر على اخلاقهن ونقصانهن عقلهن وطلاقه الوجه والاحسان یعنی کسی که با همراه خانوادهش با صبر کردن در اخلاق اونها و کم بودن بعض عقل عقل های اونها و روی خوب داشتن و خوبی کردن معلوم شده که بهترین معامله با آیله همین اول در درباره تربیه در اخلاق ها و دیگه معامله خوب داشتن با آنها و خوبی کردن با اهل بیت همین را بگن که بهترین مرد در خانوادش کی است کسی که همین کارها را اجرا کنه خب این یکم حدیث و حدیث دیگر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت میکنه رضي الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلى الله عليه وسلم سلم گفتن هر اين من مبعوث شدم فرستاده شدم به سوی مردم لاتمم صالح الاخلاق تا اینکه کامل کنم اخلاق های خوب را متممه کامل کردن یعنی برای کامل کردن اخلاق خوب آمده است پیامبر صلی الله علیه سلام در روایت دیگر انما بعثت اره انما بعث شدم بعث یعنی فرستادن فرستاده شدم از جانب الله سبحانه و تعالی مبعوث شدم تا اینکه کامل کنم مکارم الاخلاق اخلاق های کریمه را صفات های حمیده را یعنی معلوم شده که یکی از حکمت یکی از حکمت فرستادن پیامبر این اخلاق ها را خوب کردن است اخلاق به خاطر همین دین هم عقیده هست هم اخلاق است این کلا آدم عقیده صحیح داشته باشه و اخلاق خوب نداشته باشه معلوم بشه نقص کمبودی در عقیدش داره معلوم بشه نقص کمبودی در ایمانش داره بنابر حتی معامله با آدم ها دولت به ایمان میکنه بنابر خاطر همین اسلام خیلی دین بزرگ است که معامله با مردم اخلاق و رفتار با مردم ربط و سیله پیوست کردگی هست به به دین به ایمان معلوم شود که معامله خوب داشتن دلت به ایمان خوب داشتن میکنه بد زبانی بد اخلاقی دلت به کم کم بودن ایمان و ضعیف بودن ایمان میکنه یا باید مسلمان اخلاقش خیلی خوب باشه معامله کردن مسلمان با پدر و مادر خود با زن و فرزند شوهر خود با همسایه و حتی معامله مرد انسان انسان با کافرها باید چگونه اونها قطع معامله کنی احکام کافرها را دانستن در شریعت اسلامی بیان شده است کافرهایی هست که با مسلمان ها در حالت جنگ هستند حکم اینها واجب است بد دیدن اینها و کشتن اونها و احترام کردن نمیشه این خیر کافرها اما کافرهایی که با مسلمان ها در صلح باشه مثل همسایه آدم کافر باشه در این حالت اسلام چی میگه اول اول اعتقاد میکنه که دینش باطل است خواه نصرانه خواه یهودی خواه زردشتی دیوم اعتقاد میکنه که کافیر است سیوم اعتقاد میکنه واجب است بد دیدنش چهارم اعتقاد میکنه که او جنت نمیره پنجمش ظلمش نمیکنه حرام است در شریعت اسلامی ظلم کردن کافری که با مسلمان ها در صلح و در آرامی هست زمی هست و پششم اعتقاد میکنه که خوبی کردن با آنها جایز است خوبی کردن یعنی خبرگیری رفتن اون یا اینکه مثلا توی کرد در تویش به شرطی که مخالفت شریعت نباشه اشتراک کردن یا تبریک کردن در ازدواج فرزنداش مثلا این وای خلاصه کلام اسلام همین خیل جداگی ها گذاشتگی است یکی مثلا اعتقاد که باید کافر بدانی کافرها را کافر بدانی کافرها را و دوزخی بدانی اونها را اگر اسلام نیارن و اونها را باید واجب بد ببینید دیم باید با اونها معامله خوب داشته باشی و اونها را ظلم نکنید همسایه اگر رفت و مسلمان باشه در این حالت حق بسیار داره اگر خش تبار باشه باز حقش دیگر است با حق دیگر داره معلومه اگر رفت انسان همسایه داره اگر رفت مسلمان باشه خش تبار سه حق داره یکی حق همسایگی یکی حق خش تبارداری یکی حق مسلمان بودن اگر رفت کافر باشه حق تنها همسایگی را داره خب مؤلف گفت که فبعثه الله ليدعو الناس الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال الله سبحانه و تعالی فرستاد از پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را تایی که دعوت کنه مردم رو به اخلاق های کریمه و اعمال خوب و ینذرهم سیء الاخلاق و سیء الاعمال و برحذر کنه بیم بدیه اینها را از اخلاق های بد از عمل های بد و قد دعاهم الیها قولا و عملا و مؤلف میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت کرد مردم را به همین اخلاق خوب با معامله خوب هم از روی سخنهاش اینقدر هایی که در باب اخلاق میخونیم همش از پیامبر صلی الله علیه وسلم هست و هم از روی عمل و فعلا فعلا این کارها را عملا انجام داده است که با کافرها و با همچنین با اعرابی هایی که از دور می آمدن با صحابه ها چگونه از مؤلف بعضی شبه ذکر میکنم خب اما قولا اما قولا یعنی از روی سخنگویی پیامبر صلی الله علیه و بگت فقط تکاثرت تكاثرت عنه الاحاديث في الحث على الاخلاق الكامله والاداب و والحث عليها بگه حدیث های بسیار آمده گست در ترغیب و الحث حث و معنی ترغیب و تشویق في الحث در ترغيب كردن تشويق كردن بر اخلاق هاي كامل و آداب بلند رفيع بلند آداب هاي بلند والحث عليها و تشويق كردن به اين ميگه حديث هاي بسيار آمده است و بيان ما اعده الله لاهلها من الثواب العظيم و اجر الجزيل و بيان كرد پیامبر صلى الله عليه و سلم چيزي رو كي الله سبحانه وتعالى اعده آماده كرده است آماده كرده است تیار کرده برای آدم های با اخلاق از ثواب بزرگ و اجر بسیار اجر جزیل جزیل به آن بسیار میگن ثواب بزرگ و اجر زیاد حدیث های یکیش پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که ان اکثر ما یدخل الناس الجنه از بسیارترین چیزی که مردم داخل جنت بکنن گفتن که تقوا الله و حسن الخلق تقوای الله سبحانه و تعالی و اخلاق خوب داشتن حدیث های خیلی زیاد در این باب گذشت حتی آدمی با اخلاق در درجه آدم روزدار و نمازخوان نماز شب میخواندگی روزگیری روزهای روزها و قیام لیل میکردگی در شبها به این درجه به اخلاق خوبش میرسه در حقیقت خب اما فعلا اما عملا از روی عمل معامله میگد وقت كان قدوه للعالمین بما وهبه الله من الخلق الكامل والادب الرفيع پس پیامبر صلی الله علیه و آله میگه قدوه بود قدوه یعنی پیشوا الگو قدوه بود میگه برای عالمی ها به آن اخلاق کامل و ادب بلندی که الله سبحانه و تعالی بخشیده بود او را وهبه به آن بخشیدن داده بود او را الله سبحانه تعالی از اخلاق های کامل و آداب بلند رفیع بلند قال الله تعالی و انک لعلى خلق عظیم هر تو بر اخلاق بزرگ هستی این تزکیه مدح تعریف الهی هست و محمد صلی الله علیه وسلم که هر تو به اخلاق بزرگ هستی عن حدیث دیگر عن سعد بن هشام بن عامر قال اتيت عائشه رضي الله عنها فقلت يا ام المؤمنين اخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عایشه رضی حضرت سعد میگه پیش حضرت عایشه رضی الله عنها آمد و گفتم ای مادر مؤمن ها من را خبر بده به اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم که سالهای طولانی با پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی کردند بهترین وصفی که انسان انسان میکنه این عائله شه به خاطر همین مدح آدمای بیگانه اعتبار نداره در حقیقت انسان خوب همون کسی است که زن و فرزندش او را تعریف کنه برای چی برای اینکه بسیار قتی زن و فرزندش است از همه خوب میشناختگی زن و فرزندش است آدم میتونه خودش نشان بده در بیره ریا کنه خودنمایی کنه لیکن مدح آدم های بیگانه او قدر اعتبار نداره اما کسی که انسان مدح و ستایش میکنه خواه زن باشه شوهرش خواه شوهر باشه آیلش همینه به خاطر همین حضرت عایشه رضی الله عنها حضرت عایشه رضی الله عنها با پیامبر صلی الله علیه و سلام زندگی کردند. خب اکنون کو آیلش چی میگوید در حق خود پیامبر صلی الله علیه و سلم زیرا زنی آدم شوهر آدم مدارا و خودنمایی را نمیداند انسان نمیتونه یک عمر ده سال و 20 سال با آیلش با نفاق زندگی کنه با خودنمایی و خلاف آدم هایی که مثلا به عشق و به عشق دروغ زندگی میکنن بهترین گویا صفت به معشوقش نشان میده اما اول که ازدواج میکنن همسر و خوا... مثلا ازدواج میکنن نکاح میکنن صفت های حقیقیشان معلوم میشه برای چی برای اینکه زندگی با نفاق و با خودنمایی نمیشود و خاطر همین باید آدم اخلاقش خوب کنه چی زن باشه باید با شوهر خود معامله خوب داشته باشه چی شوهر باشه زوج باید نسبه زوجه خود با اخلاق خوب باشه بنابر حضرت عایشه رضی الله عنها چی میگه شوهر خودشان صلی الله علیه و سلم میگه قالت کان خلقه القران اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و قرآن بود در عمل کردن در گفتار بعد حضرت عیسی گفتن اما تقرا القرآن آیا گفتن قرآن رو نمیخوانی که در صفت پیغمبر الله چی گفته است آیا قرآن رو نمیخوانی که الله میگوید و انک لعلى خلق عظیم و هر آینه تو بر اخلاق بزرگی بودی بنابر مدح زن نسبت شوهرش خیلی جایگاه مثلا خیلی اعتبار داره زیرا شب و روز همراهش است از در حالت غضب و در حالت آرامی در حالت خرسندی و در حالت زیقی در حالت گرمی و در خنکی یعنی در همه حالت هم همسر با شوهرش هست از اخلاق او حقیقت او و کنه او با خبر می شود خب علامه ابن کثیر در زیر آیات گوید که ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبيلي على ابن كثير رحمه الله که كي ومعنى إن سخن حضرت عيشة همين اسكي يوكي وإنك على الخلق عظيم معنى است که فرمانبرداری قرآن از روی امر و نهی این اجرا کردن نهی امرهای قرآنی و دور بودن از نهی های قرآنی سجیه الله سجیه یعنی چیزی طبیعی چیزی طبیعی شدگی است و خلقا و اخلاقی که تطبعه او را طبیعت خود قرار دادگی است و ترک طبعه الجبیلی و ترک کرده است طبیعت جبیلی یعنی به همون چیزی که آفرده است یعنی اون چیزی که اون اخلاق آدابی که شده است او را ترک کرده و قرآن را طبیعت خود و اخلاق و آداب و, و رفتار و تغییر, تغییر داده است اخلاق خود را به اخلاق قرآنی بر معلف میگد بر ابن کثیر میگد فمهما امره القرآن فعله هر چیزی را که قرآن امر کنه او را انجام میده و مهما نهاه عنه ترکه و هر چیزی که قرآن من کنه او را ترک میکنه انا میگن قرآن را سجیه و طبیعت خود و یعنی مثل همون اخلاق خود قرآن را قرار داده معنیش همینه خب میگه با وجودی مع هذا ما جبله الله علیه من الخلق العظیم با وجودی که باز همراه این میگه همون اخلاق بزرگی که الله در او آفریده و جبله به معنای آفریده جبلی یعنی اخلاق طبیعی که در مثلا هر یک که آدم هست او را جبلیش میگن اخلاق جبلی یعنی همون چیزی که الله سبحانه و تعالی آدم در او آفریده است خب انسان باید همین اخلاقی که الله را آفریده است از طبیعت اگر رفت خوب باشه باید به با قرآن او را اصلاح کنه خب با وجودی میگه الله با قرآن خود را اصلاح کرده بود پیامبر صلی الله علیه و که قرآن را حتی حضرت شما میگه کان قرآن یمشی قرآن بود که در راه راه میرفت یعنی مثلا خیلی اجرا کننده امرهای قرآنی بوده خب با وجودی میگد که قرآن را پیامبر صلی الله علیه و سلام فرمان برداری میکرد با میگفت خود اخلاق بزرگی داشت من الحیاء والکرم والشجاعه والشجاعت از حیا داشتن آدمی با حیا بود با شرم والکرم آدمی کریم بود آدمی سخی و شجاعت خیلی آدمی شجاع بودن هر بیت ایده در کتاب های سیرت بیا حیا و شرم داری ایشان و کرم و زیاد بخشیدن و سخی بودن ایشان صلی الله علیه و سلام و شجاعت و قوت ایشان و صفح و الحلمی صفح يعني بخشيدان يا در خطا میکنه در حقش میبخشید والحلم بردباری خلق جميل وغير ان اخ از اخلاق های جمیل و که داشت كما ثبت في الصحيحين عن انس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما الا فعلته حضرت انس میگه ده سال پیامبر الله عليه وسلم رو خدمت کردم یگان بار نگفت که اوف قط یعنی اوف به معنی دلتنگ شدم یعنی کلمه اوف را یعنی سرزنیش را میگه یگان بار نگفت و میگه نگفت چیزی را که کرده باشون برای چی کردی و میگه چیزی را که نکرده باشون نگفت که چرا نکردی یعنی مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلام با خادم خود حضرت انس خیلی معامله خوب داشتن ایشان را سرزنش نمیکردن در حال برای چی برای که گرفت کاری که کرده باشه انسان خوب گذشت به خاطر همین بعد دیگه نوع باید تربیه کنی اخلاقش نشان بدی نه همه وقت به فرمان دادن و نه همه وقت به سرزنش کردن آدم اصلاح میکنه گاهی بعضی چیزها را مثلا چشم میپوشی و به یک طریق دیگر او را اصلاح میکنی و کاری را که امکانیت نداره انجام دادنش فرمانش نمیتی و کاری را که مثلا نمیخواهد در حقیقت نکردنش و او هم فرمانش نمیتی به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و با حضرت انس رضی الله عنه ده سال همین خیلی معامله کردن ومجد وكان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا پیامبر صلى الله عليه وسلم سلام بهترين مردوم بود از روی اخلاق ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجد ومگد نقبیدم خز يعني لباس وحرير شاهين شاهینه حرير لباس لباسی شاهینش در فارسي يعني حرير است يعني لباس اطلس برين ولا شيئا وتزر مجد را میگد يعني چیزهای ملایم یعنی كي ملائم تر باشه از کف از دست پیامبر صلی الله علیه و سلم دست مهربان داشتن ولا شممت مسکن ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت انس میگه و بوی نکشیدم مشک را و نه عطر دخی را که خوشبوتر باشد از عرق پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر همین بود که حتی حضرت ام سلمہ عرق پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع کرد و حضرت میگفتن چرا جمع کردی میگفتن برای خوشبویی در خانه خیلی هم الله سبحانه و تعالی در حقیقت خیلی هم الله سبحانه و تعالی انسان را هم از جهت اخلاق هم از جهت خلق و هم از جهت خلق بهترین آفریده بودن و این سبب بزرگ بود که مشرکایی که سرسخت بودن از اهل مکه و اعرابی هایی که بودن اخلاق های غلیظ داشتن وجود اسلام به داخل شدن و همچنین میگد رواه البخاری و ابن اسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلی الله و وسلم احسن الناس وجها پیامبر صلی الله علیه و سلم زیباترین مردم بود از روی روی روی ایشان خیلی زیبا بود وجه زیبا داشتن و احسن الناس خلقا و زیباترین مردم بود از روی اخلاق اخلاق خیلی زیبا داشتن لیس بالطویل البائن نه دراز آشکار بود یعنی مردی دراز نبود ولا بالقصیر ولا آدمی کوتاه هم نبود خب این برای اخ... چیزش ده صفت ظاهری پیامبر صلی الله علیه و سلم دانستن صفت ظاهریش به حد مهمه خب پیامبر صلی الله علیه و سلم جسم ایشان نه دراز آشکار بود یعنی دراز مردی درازی بد نبودن ولا بالقصیر نه آدمی کوتاه بودن کلته هم نبودن يعني پیامبر صلی الله علیه و سلام به روایت میگه کان ربعا من الرجال آدم میانه قد بود نه بلندی بلند نه پست بود بلکه میانه بود این صفات های پیامبر صلی الله علیه و سلام دانستن مسلمان به حد مهمه وقتی ما احادیث اخلاق را میخوریم نه تنها برای وقت گذرانی بلکه برای عمل کردن به اینها هست مثل همین دانستن صفات های پیامبر صلی الله علیه و سلام به خاطر چی است به خاطر تا که محبت ایشان نسبت ایشان صلی الله علیه و سلام زیاد شود و همچنین به خاطر اینکه کسی که سنت او را عملی پیروی میکنی مثلا صورت او را هم سکه او را هم دانستن خیلی خوب است خب از طولش مختصر میگویم میگذریم درباره اول از موی سر ایشان موی سر سب سیاه داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلام 63 سال عمر دادن یک دانه موی سرشان هم سفید نشیده بود و موی سرشان را فرق میکردن یعنی از بین دو طرف میکردن و خیلی هم زیاد زیبا بود موی سرشان جولیده نبود بلکه مل... بود یعنی موی سر رشد داشتن و موی سرشان را سه نوع میکردن گاه میتراشیدن پالنی و گاه تا ای گوش پایانتر میگذاشتن و گاه تا کتفه میماندن سه نوع موی سر حضرت انس رضی الله عنه میگوید یک روز پیامبر دای موی سر خود را روغن میکردن چرم میکردن از همون زمانه خودشان و دوخی و مشک استفاده میبردن و حضرت انس میگه یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلام موی خود را فرق کرده از طرف اون طرف که آمد میگه دیدم و از ماه مثل ماه بود میگه نه بلکه میگه از ماه زیباتر بود خب بعد از اون پیشانی ایشان کلام بودن پیشانی مایده نبودن پیشانی کلام داشتن در عرف تاجیکی میگن پیشانی مایده آدمی بخیل میشه به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلام پیشانی کلام داشتن پیشانیشون کلامی بدم نبود که کلام بود پیشانیشان موی سر نداشت یعنی بعضی دو میبین پیشانیش بالاش مو داره و تری نبود فقط موی سر داشت و اما پیشانیش به بود خب پیامبر صلی الله علیه و پیشانی کلان داشتن یعنی مثلا در بیننده تعجب میکرد در شگفت میافتاد از پیشانی ایشان و بعد از اون هاشون هم همین خیلی های زیبا داشتن و هاش قوسی بود یعنی مثلا کم تا کچ به ماه مانند یعنی لیکن بینش محکم نبود یعنی پیشانیشان بینشان مو نداشتن و میجگان ها میجه دراز دراز بالا شدگی داشتند چون که اهل سیرت میگوین خب و با میجه بلند داشتن و چشماشون سفیدی چشمشون سفید بود کم کم میلی به سرخی داشت اما سیاهی چشمشان خیلی سیاه سب سیاه بود و چشمی کلان داشتند شهلا چشم میگوین چشمی کلان داشتن و موی روی سر مو وجهشان یعنی روی ایشان نه دراز بود و نه گرد بود بلکه میانه بود و بینی بلند داشتن و دندان خیلی زیبا داشتن و دهان همه خیلی و کتفی پهم داشتن کتفی پهم کتفی پهم داشتن چون که اهل سیرت میگرد و پای ایشان هم رانهای پای کلان داشتن با ساق پاشان تغری میگرفت و خلاصه کلام که این بود مختصر در صفت سیرت پیامبر صلی الله علیه و دانستن چند فایده داره یکم فایدهش تا اینکه انسان بدونه که محمد صلی الله علیه و بهترین مردم است از روی آفرینش یعنی صورت ایشان دیون فایده همین است محبت نسبتش باید زیاد شود سه فایده است که اگر یکی در خواب هم دیدی ریش ایشان مون ریش دراز داشت ریش کتا ریش کته بودن یگان که از صحابیا و از پیغمبرها همشان از صحابی ها همشان از تابعین و علمای دین یگان ترش تراش نبود بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلام خیلی ریش کلان داشتن ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان زنورین و علی مرتضا همه اینها هم ریش کلان داشتن دیگه تمام کتابه سیرت بود میگن کان کثیف اللحیه ریش پهم داشتن ریش کلان داشتن خب پیامبر صلی الله علیه و سلام ریش دراز داشتن ریش کلان داشتن و از دنیا گذشتن کمی موی ریششان سفید شد اهل تاریخ میگه تقریبا 16 یا 17 یا 13 موی موی شان سفید شد تمام یعنی خیلی کم یعنی خیلی 63 سال عمر دیدن ریش ایشان سفید شد چند دانه تمام خب این بود صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک از فایدهش همینه که اگر انسان در خواب دید پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کی من را در خواب دید است در حقیقت من را دیده زیرا شیطان خود را به صورت من کرده نمیتونه و هر که من را در خواب دید، به زودی من را میبینه در جنت خب بلا به خاطر همین این صفاتش یکی حضرت یک مرد پیش حضرت ابن عباس آمدن از تابعین گفتن من پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام را دیدم گفتن چی را دیدی کو وصف کن صفاتش بگو وقتی که همین چیزهایی که ذکر کردیم ذکر کرد حضرت گفتن این گفتن همو محمد صلی الله علیه وسلم سلام گفتن اگر میدیدیش گفتن این قدر وصف کرده نمیتونستی بلا به خاطر بعضی میگه پیغمبر دیدم ریش بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلام نیسته بعضی میگن دیدم که ریشش تراشیدگی بود این هم محمد صلی الله علیه و سلام نیست در حقیقت میتونه شیطان در خود دعوا کنه که من محمدم صلی الله علیه و سلام لیکن در حقیقت اون نیست لیکن به صورت حقیقی پیامبر صلی الله علیه و سلام کرده نمیتونه خب مؤلف میگه که <clears throat> و حدیث ها میگه در این باب خیلی بسیار است امام ترمذی کتاب داره به عنوان شمائل محمدی صلی الله علیه و سلام در اون کتاب سیرت های پیامبر صلی الله علیه و سلام از جهت اخلاق همه چیزایی که ذکر کردیم از همون کتاب شمائل یعنی مثلا بعضی چیزایی که ذکر کردیم خیلی کتاب خوب از در حقیقت صفات های اول امام ترمذی همه خیلی ذکر میکنه قسمی اول ده صفات های پیغمبر صلی الله علیه و یعنی مثلا موی سرشون چه خیلی بود و ریششون چه خیلی بود و وای بعد از اون بعد اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و و همچنین بعضی دیگر چیزا را ذکر میکرد در کتاب شمائل محمدی و شیخ عبدالرزاق بدر هم خیلی شرح خوب داده است کتاب شمائل امام ترمذی رحمه الله را شمول جمع شمیل یعنی مثلا اخلاق و صفات های پیغمبر صفات های پیغمبر صلی الله علیه و میگن خب دیگر حدیث ده میگه دوره امام احمد ان عائشه قالت ما ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم بيد خادما له قط ولا امراه ولا ضرب بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله حضرت عائشه رضی الله عنها همسرش گفته ایستاده بود و گفت زن نسبت شوهر گفت گپا تعریفش مدح و ستایشش قبوله خب حضرت عائشه رضی الله عنها میگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم با دستش خدمتگاری را هرگز زدگی نیست و نه زن و همسر همسرش ولا ضرب بيد خب اولش که خادم و خدمتگارش هرگز زدگی نیست به شک خب دیگه میگد همسر و آیله شون دیگه هم شک نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم یگام زن شون زدگی نیست با دست اما حکم زدن زن چه حکم داره یک چیز میگم فعل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک دیگه قول زدن زن در حالت ضرورت به قدر ضرورت با زدنی که اثر نگذاره این جایز است و آیت قربانی و ضربوهن آیت قرآن در الله سبحانه و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفتن فقط گفتن ضرب مبرح یعنی اثرگذار شکستن استخوان یا خون کردن یا جدا کردن دست برآوردن دست این حرام است قطعا ظلم عظیمه خب اما زدن گاه از روی برای میگن زدن از روی عذاب دادن جایز نیست اما زدن از روی آداب دادن جایز است همین قفر داره زدن زن زدن فرزند همین خیره زدن از روی عذاب دادن این درست نیست زدن از روی آداب دادن آداب و ادب این جایز هست فقط به شرط مبرح نباشه یعنی مثلا تأثیر گذاره کبود و سرخ کردن چرا زیرا اگر رفته این, مرد اگر یک یک بار به زدن آغاز کنه و اگر رفت 5 6 سال اول به زدن باشه 10 سال آینده و چی میشوه یعنی مثلا آدم برای قدر نباید عادت کنه زدن چی نسبت زن باشه چی فرزند چرا چرا اگر رفت فرزند 5 ساله باشه حالی زدن سر کرده باشه تا در 10 سالگی دیگه مگر هم که دارش بکشه بله، به خاطر همین زدن راه حل نیست اما گاه زدن به قدر ضرورت در وقت حاجت برای بعضی ها در بعضی حالت ها باکی ندارد خب مؤلف میگوید که ولا ضرب بیدی شیئا قط مگر چیزی را به دست زدگی نیست بخاطر دست ملایم داشتن مگر میگوید که جهاد در راه الله سبحانه تعالی کنه در جهاد شمشیر زن بودن نیزه زن بودن و یا چند نفر را با دست خودشان صلی الله علیه وسلم از کفار و دشمن ها کشتگی هست خب میگد ولا را بین شیئین قط الا كان احبهما الیه ایسرهما حتى يكون اثما و اختیار کرده نشد میگه پیغمبر صلی الله علیه و بین تو جنسه مگر اینکه محبوب ترینش و آسان ترینش میگیره، مگر اینکه گناه باشه حتی یکون ایفان یعنی مگر اینکه گناه باشه اگر گناه میشید بعد دیگه اون چیز اختیار میگه یعنی مثلا بعضی وقت میشه آدم این کارا کنم یا این کارا اما که آسانه دوستش میداری همون رو بکن مگر اینکه گناه باشه بعد ترکش برای خب میگه که فاذا كان اثما كان ابعد الناس من الاثم اگر گناه میشد دورترین مردم بود از روی گناه از دو گناه خیلی دور میشد به خاطر این باید آدم چیزی آسان اختیار کنه و چیزی که محبوب است به خودش و اهل بیت همون رو انجام بده اما بعضی آدم یک روی میکنه یک روی در حقیقت در زندگی خیلی در عموما در معامله با مخلوق ها خیلی بده بقد ولن تقم لنفسه من شيء يؤتى اليه الا ان تنتهك الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل و مگد هیچ وقت انتقام گرفتگی نیست برای خودش انتقام یعنی مثلا انتقام گرفتن چیزی مگر اینکه حرمت الله اگر مگر اون که محرمات الله اگر رفت پایمال تهک به معنی شکستن و پایمال کردن اگر رفت محرمات الله پایمال که میشد در این حالت بعد فیکون هو ينتقم لله به خاطر الله انتقام میگیره یعنی اگر رفت آدم زنا میکرد و را سنگسار کردن یا آدم دزدی میکرد دست او را بریدن یا کسی مهم که به خاطر الله باشه در محرمات الهی انتقام میگیریم اما برای نفس خودش یگون کس دشنامش کرده باشه سخن بعد گفته باشه خب معلومه که کافرها چه چی چیزها را در حق پیامبر صلی الله علیه و کردن همه اونها را بخشید و و انتقامشان نگرفت و و به خاطر نفس خود نگفت ببینه معلومه معلومه است که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی مکه را فتح کرد با کافرها چه معامله کرد یعنی اگر رفت و به قول بگوی اگر رفت کسی همون فیلم رسالت تماشا کرده باشه اگرچه درست نیست لیکن مقصود اینه سیرت خوانده باشه مهم کتاب سیرت بهتر است از این فیلم و از سلسله فیلم ها به هر حال کتاب سیرت کسی خوانده باشه سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که میبینه جنگ مثلا چقدر سختی ها هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم راندن از مکه و حتی در وقتی که هجرت هم کرد در اوج هم نموندنش و وقتی مهم که صحابه هاش عذاب دادن و همه دشمنی ها را جنگ بدر و احد و جنگ ها را زیدش چقدر نقشه ها کشیدن رنگ ها کردن حتی و خلاصه همه کارها را کردن انسان انتظار میشه در آخر کو فتح مکه ده چیکار میکنه فتح مکه ده فیلم رساله گفته به خاطر که چند نفر از اروپایی ها اونها وقتی نقل میکنن میگن ما ایده بودیم تماشا میکردیم فیلم رسالت بعد ماماشون یا ماماشون میگفتن که ببینه که این آدم اکو آخر در چکا میکنه یعنی مثلا بعد این قدر ها دشمنی کردن و و در فتح مکه چکار میکنه ضد دشمن هایی که به قول زیاده از 15 20 سال با ایشان می خلاصه کلام که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و فتح مکه کرد یعنی گرفت جوشونا ضبط کرده گرفت فتح کرد مکه را نگفت که ای فلانی کافر توی جیب عمر این خیر کردی دیگریش نگفت تو مثلا در جنگ فلانی فلان کار کردی یگان چه یگان چی نگفت بلکه هر کی گفت خانش رای در شب بپوشه گفت در امانه هر کی گفت خانه ابو سفیان حتی نام ابو سفیان هم گرفت برای چی معلومه ابو سفیان که چقدر با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی کرده وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ابو سفیان رضی الله عنه میخواهد ملک مثلا میخواد جایگاه داشته باشه با پیامبر صلی الله علیه و نامش گرفت الا وقتی گفت هر کس که تبوک بشه در امانه بسته یکی باز پیامبر صلی الله از روی سیاست و از روی مثلا مصلحت گفت هر کی خانه ابو سفیان هم بدرایه گفت در امانه در حالی که هر کس خانه خودش بدرایه بسه هر کی مثل حرام بدرایه در امانه هر کی مثلا هر کی و بعد از آن خلاصه کلام این که با ترین دشمنهاش پیامبر صلی الله علیه و سلام معامله کردن در کتاب سیرت انسان میخونه برابر میگه هیچ وقت برای نفس خود برای شخصیت خود انتقام گرفتگی نیست میبخشید و قول تعالی انك لعلى خلق عظیم قال العوفي عن ابن عباس قال وانك لعلى دين عظيم وهو الاسلام خلق وقتی برای خاطر من عوفی رحمه الله از ابن عباس حبر این امت روایت میکنه که معنای و انك لعلى خلق عظیم هر آینه تو بعد دین بزرگ هستی در اصلا شک نیست زیرا اخلاق خوب میگیم اول دین داخلی اخلاق خوب میگویم اول عقیده و منهج داخله بعد از آن بعد این معامله های با مردم و معامله با اهل بیت برابر تفسیر قرآن ببین ابن عباس رضی الله رحمه رضی الله عنهما میگه و انك لعلى خلق عظیم یعنی على دین عظیم و دین بزرگ است که دین اسلام مقصوده وكذلك قال مجاهد ابو مالك والسدي والربيع ابن انس الضحاك ابن زيد يعني یعنی بعض از جمله یک گروه از مفسرها وانك لعلى خلق عظيمه به معنی دین تفسیر بنابر علامه ابن القيم چی بجد وقال ابن القيم رحمه الله وسمى الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة دين را اخلاق میگویند زيرو مجد اخلاق مجد هيئتها شكلها شکلی هست ساخته شده هست یعنی يعني بنابر اخلاق تا یک چیز نیست که آدمی خوب باشه تا نه میگد این چیزهای ساخته شده است اول من علوم صادقه علم خوب داشتن و اراده خوب داشتن و اعمال ظاهری و باطنی که موافق عدل و عادل بودن عدل و حکمت و مصلحه باشه انا میره بگن اخلاق اخلاق علم خوب و اراده نیک و اعمال ظاهری و باطنی خوب داشتن و اقوال مطابقه لحق سخن مطابق موافق حق داشتن اینم اخلاق بگن به خاطر این بعضی آدم‌ها بعضی جا در خطای شرک ببینی وقتی من میکنی میگه تو آدم بی اخلاق بدی یا بدعت و خرافات هم ببینی وقتی باز میداری من میکنی میگه تو آدم ناخوب بدی مثلا آدم فتنه‌گری نه این خیلی است اخلاق این نیست که شرک ببینی خب کنی آداب این نیست که بدعت و خرافات ببینی عقدشان عمل کنی نه بلکه میگه و اقوال مطابق حق گفتن این از اخلاق به بنابراین میگه تصدر تلك الاقوال والاعمال عن تلك العلوم والارادات به خاطر اقوال خوب عمل های خوب از علم و اراده خوب می شود نفس النفس بها اخلاقا هي اخلاق الاخلاق واشرفها وافضلها و ها بنابراین میگد نفس میگد به همین علم خوب اخلاق بهترین و با شرف ترین و بهتر و ترین اخلاق به دست میاریم خلاصه کلام که باید انسان بدونه که اخلاق که گفتیم هم دین و هم عقیده هم سخن و هم عمل هم گفتار و هم کردار همه اینه خدای آدم میخوای اخلاقش خوبه بگوی اول عقیدش توحید و منهجش منهج اهل سنت بعد از او آداب و اخلاقش خوب زبان بودن و در معامله همسایگی و در دوست و یاری و رفیقی و خدمتگار بودن مردم کارهای مردم به قدر توانایی بود کردن و به قدر توانایی به احسان خوبی به مردم و به قدر توانایی خوب بودن با در معامله با مردم با دیگران همه این در چه اخلاق تو کرد به مؤلف شیخ ابن قیم میگه هذه كانت اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم المقتسبه من مشکات القران این بود میگه اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم که مقتبس مقتبس یعنی گرفته شده اقتباس گرفته شده گرفته شده میگه از مشکات قرآن از مشکات قرآن گرفته شده مشکات اصلش امون مصباح میگن مصباح یعنی چراغی که در داخل جای میدهکی که میستاد زمانه قدیم را مشکات میگفتن خب مشکات یعنی جای چراغمانی و مقصود یعنی از چراغگاه قرآن پیامبر صلی الله علیه و سلم چراغ چراغگاه قرآن پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق خود را گرفته بود به علاوه میگه فکر کلام مطابق للقران تفصیلا له و تبیینا بنابر سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه موافق قرآن بود از روی فصل شرح دادن و از روی آشکار کردن قرآن و علومه علوم القرآن علم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه علم قرآن بود و ارادته و اعماله ما وجبه و ندب الیه القرآن مقصد اراده های پیغمبر خواهشات اراده های پیامبر و اعمال پیامبر همون چیزهایی بود که میگه قرآن واجبش کرده است قرآن مستحب و دعوت کرده به او و اعراض و ترک لما منع منه قرآن رو گرداندن پیغمبر و ترک کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه همونی بود که قرآن منع کرده بود یعنی چیزی قرآن منع کنه میکرد چیزی که قرآن امر کرده است اجرا میکرد خب میگه که و رغبته فيما رغب فيه رغبت پیغمبر صلی الله علیه و سلام در اون چیزی که بود میگه قرآن ترغیب و تشویق کرده است و زهد فی ما زهد فیه و زهد به مثلا ترک کردن زهد جوانه یعنی ترک کردن و به کردن و اهمیت سخت ندادن زهدش میگن زاهدی از دنیا یعنی در دنیا ذوق شوق زیاد نداشته گیره میگن زهد پیغمبر همون زهد قرآنی بود میگن و کراهت و لما کریه کراهت پیغمبر بد دیدن پیغمبر همون سبب میگه قرآن بد دیده است او را و محبت و لما احبه و دوست داشتن پیغمبر میگه همون چیزی که قرآن دوست داشته است و سعی فی تنفیذ اوامره و تبلیغ کوشش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در اجرا کردن امرهای قرآنی و رساندن قرآن بود میگه و الجهاد فی اقامته و جهاد و کار پیغمبر میگه جهاد کردن در اج... اقامت و و اجرا کردن قرآن بود میگه اقامت یعنی قائم کردن قرآن امرهای او میگه فترجمت ام المؤمنین لکمال معرفت بالقرآن و بالرسول وحسن تعبيرها عن هذه كلها بقولها كان خلق القرآن بنابراین میگه ترجمه کرد ترجمه گذشتن سرگذشت نقل کرده وترجمة ترجمه کرد میگه حضرت ام المؤمنین عائشة بخاطر خاطر میگه قرآن خوب دانسته بخاطر خاطر اول همین برای چی گفت کان خلق القرآن اخلاق پیغمبر قرآن بود میگه ترجمه ترجمه کرد میگه ام المؤمنین سیرت پیغمبر را اخلاق پیغمبر را میگه بخاطر چی اول لکمال معرفت بالقرآن بخاطر حضرت شیخ قرآن رو خوب میدونستان که چقدر با اخلاق آداب دعوت کرده است و دیوم و بر رسول و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوب میشناخت قرآن رو میدونست از روی حفظ و از روی فهمیدن و پیغمبر رو دید از روی عملی و بنواخ حسن تعبیرش و خوب تعبیر کردن حضرت عایشه همین بود که بگشت کان خلق القرآن این بهترین وصف پیغمبر همینه که بگه اخلاقش قرآن بود قرآن بود که در زمین گویا راه میرفت یعنی حضرت عایشه را دلانها بهترین تفسیر و بهترین توصیف پیغمبر صلی الله علیه و کردن یعنی معلوم شده که و انک لعلى خلق عظیم پیغمبر صلی الله علیه و گفتن که تو بر اخلاق بزرگ کسی از روی امر و نهی از روی آداب و اخلاق از اون چیزی که به قرآن پیغمبر صلی الله علیه و عمل میکردن خب حدیث دیگر میگه عن ابی امامه رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خب يعني التكفيات ان شاء الله بعد